بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في لاميته ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيله فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول hizi ndizo abiati zilizobakia kwenye kitabu hiki kwenye mandhuma hii allamia kwa maana tumebakisha beti tatu tumeshasoma kumi na tatu abiati hizi ukizitazama kwa haraka haraka unaweza ukazisoma kwa siku moja katika majlisi moja zikaisha, ikawa ni tarjama mutarjama na maelezo yake ambayo ni mukhtasar. Khalas, beti na sita zikaisha, lakini tumekusudia kufanya ufafanuzi wa masala masala kutokana na faida ambayo inapatikana katika masaili haya ya kiitikadi ambayo ameyakusanya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika abiyati hizi kwa tukafanya basti kwa kiasi cha katikati wa ila pia unaweza ukayazungumzia masaili haya kwa kirefu zaidi ya hivi tulivyofanya lakini tunaona kwamba njia tuliyotumia ni ya katikati wa khairul umuri au saqaha na kwa faida zaidi tabidi leo tusome ubeti mmoja na kesho insha Allah tumalize beti mbili zilizobakia tukisoma beti mmoja leo walikulli walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalu yuqarinuhu hunaka wa yusalu tukisoma ubeti huu tutakuwa tumebakisha maelezo yanayofungamana katika takmila wa hadha atiqadu shafi'i wa malik ni beti mbili zilizobakia kuna maelezo marefu katika hili ambayo katika majlis kamil bila ya kuchanganywa na maelezo mengineyo tukianza na beti wa 14 ambayo itakuwa ndio darasa yetu ya leo المؤلف رحمه الله تعالى anasema walikulli hayyin aqilin fi qabrihi ana kila aliyehai au atapata kila aliyehai walikulli hayyin ana kila aliyehai aqil mwenye akili fi qabrihi katika kabri yake amalun yuqarinuhu amali ambayo itaambatana naye kila aliyekuwa hai mwenye akili huko kwenye kaburi yake atakuwa ana amali inayoambatana na yeye. Walikulli hayyin aqilin, ana kila aliye hai mwenye akili, fi qabrihi, katika kaburi yake, amalun, ana amal yuqarinuhu, itakayoambatana naye, hunaka, huko kwenye kaburi, yusalu na ataulizwa ndio tarjama ya neno kwa neno kwa mujibu wa beti vilivyokaa lakini maelezo ya ujumla ni kwamba kila kiumbe kila mwanadamu au kila kiumbe kilichokuwa hai chenye akili anakusudiwa mwanadamu mwanadamu yoyote aliyeingia katika ulimwengu huu kisha akapawa, akapewa akili yani kwa maana akafikia akafikia umri wa taklifu akawa ni mukallaf nafikia baligh aqil mtu aliyebaligh ila mwenye akili timamu maadamu ameishi katika hii dunia akiwa na akili timamu basi atakapokufa kwenye kabri yake ataambatanishwa na amali yake amali yake itaambatana naye in khairan fa khairun wa in sharran fasharru ikiwa ni amali ya kheri ikiwa ametenda kheri basi atakutana na amali ya kheri na ikiwa ni shari basi atakutana na shari wayusalu na ataulizwa wayusalu na ataulizwa kwa mambo mawili hapa yapo suala la kuambatanishwa yeye na amali yake na suala la kuulizwa ah, al-imanu bil yawmil akhir labda tuanzie hapo kwenye maelezo kuamini siku ya mwisho ni ahadu arkani al-imani as-sitta ni moja katika nguzo za imani sita ambazo ni wajibu wa kila muislamu kuziamini kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam na yoyote atakayekufuru moja au atakayepinga moja katika nguzo sita za iman basi huyo anakuwa ni kafir kwa kauli yake taala waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida na yoyote atakayemkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho basi amepotea upotevu wa mbali kama ilivyokuja katika suratul nisa aya ya 136 sasa al-imanu bil yawmil akhir inatadhamman mambo matatu kwanza kuna jambo la al-ihtidhar mtu kuhudhuriwa na malaika wa mauti yani wakati wa kutolewa roho kuna mambo yanajiri na sote tunaamini na tunayakini kwamba tutakufa. Kila mmoja ana yakini hiyo kwamba kuna watu walikuwepo wamekufa, na sisi tuliokuwepo hivi sasa katika huu ulimwengu tutakufa, na hao watakaokuja huko mbeleni pia na wao watakufa. kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kilichoko juu yake ni kutoweka itakufa kullu nafsin dha'iqatul maut kila nafsi ni yenye kuonja mauti na kila kilichoko juu yake ardhi ni chenye kutoweka na utabaki wajihi wa Mola wako wenye utukufu wenye kutukuzwa kwa hiyo hatua ya kwanza ya kuelekea maisha ya akhira ni kifo na baada ya kifo kuna fitnatul qabri wa naimul qabri wa adhabuhu kuna mtihani wa kaburini alafu kuna neema za kaburini na adhabu zake alafu baada ya hapo ndiyo kuna yani tuseme haya ya pili ndio inaitwa alhayatu albarzakhia uhai wa barzakh wa min waraihi ila yaumi yub'athun mbele yao kuna barzakh mpaka siku ya kufufuliwa kadhalika kuna alhayat al, al, al بعد البرزخ يعني البعاد sasa البعث والنشور kufufuliwa sasa watu watafufuliwa baada ya hapo طيب kwa haya yote haya ni maisha kuanzia kuhudhuriwa na mauti yanaanza maisha ya ghaibu yanaanza maisha ya ghaibu kuna mambo yatamdhihirikia mwanadamu ambayo yeye alikuwa akiyasikia tu atayaona kwa yaqini ah, maelezo kuhusiana na kifo na namna ya kufa watu na yale yatakayopatikania tukipata nafasi ya kueleza inshallah tutaeleza baada ya haya ambayo yameguswa na muallif alipozungumzia masala ya ya qabr kwanza kuna kitu kinaitwa fitnatul qabr fitnatul qabri zimekuja dalili nyingi kuthibitisha kwamba kuna fitna tu katika kabri na muradi wa fitna ni mtihani kwamba watu watapewa mitihani wanapokuwa kwenye kabri yao kwenye kabri kila atakayekufa kuna mitihani atakutana nayo ila wale ambao maandiko yamewavua mtihani wenyewe ni kuulizwa mtu ataulizwa kuhusiana na Mola wake tabaraka wa taala rabbih tabaraka wa taala pia mtu ataulizwa kuhusiana na dini yake yani dini ya Kiislamu lakini pia mtu ataulizwa kuhusiana na mtume aliyetumwa kwake na hili wal jamaa wa bil yamin na wamelitolea ushahidi mwingi kutoka kwenye Qur'an kadhalika katika sunna na miongoni mwa ushahidi wa kuthibitisha hili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ibrahim yuthabbitu Allah alladhina يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي akhirah atawathibitisha Allah tabaraka wa taala wale ambao wameamini kwa kauli iliyothabiti katika uhai wa dunia na huko akhira يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أتوثبتش الله وليبا وبيبيني وقولي ليثابت katika maisha ya dunia na huko akhira ukitazama aya hii utaiona kwamba haiko sariha si sariha haiko wazi moja kwa moja kuhusiana na fitnatul qabr lakini sisi tuna mfasiri mkuu wa Qur'an qurani yenyewe kama ikiwa haikujitafsiri tunaye mfasiri mkuu wa Qur'an ambaye ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliambiwa na Allah tabaraka wa taala وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى كتك سورة النحل آية وأنزلنا إليك الذكر لا تمتنمش فكوير الذكر يعني واحد لتبين للناس ما نزل إليهم إلي وبين الشيوات إلي أماتك متنمشها قاهم walaallahum yatafakkarun na ili wao watapate ili wao watafakari kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kama mubayyin mwenye kubainisha aje wabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala sasa imepokewa hadithi na alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake lakini pia amepokea hadithi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi nambari 2871 kwa mtume sallallahu alayhi wasallama ameeleza hadithi al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea idha aqada au idha uqida almu'min fi qabrihi atakapokalishwa mu'min katika kabri yake akishakalishwa mu'min katika kaburi kwa maana baada ya kuwa watu washamaliza kuzika wakaondoka watu atakuwa anasikia kugonga kwa viatu vyao qaraa bi'alihi watu hao wanaondoka atakalishwa kwa hiyo baada ya kushuhudia kwamba la ilaha illa Allah ataulizwa atashuhudia la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah akishuhudia hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit hiyo ndiyo maana yake atakaposhuhudia kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah basi Allah tabaraka wa taala Mtume sallallahu alaihi wasallam anashuhudisha kwamba hiyo ndio maana ya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit na katika riwaya nyingine imekuja kwamba baada ya kutaja yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit akazidisha akasema nazalat fi adhabi alqabr aya hii imeteremka kwa ajili ya adhabu alqabr alhasil iyorejea hadithi katika sahih muslim nambari 2871 katika sahihi yake ameitaja hii hadithi na akaitaja hadithi hii kuitafsiri aya hii kwamba ni adhabu alqabr kwa hiyo tayari sisi tuna tafsiri sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anayethibitisha ya kwamba kuna tathbiti kuthibitishwa kwa waumini baada ya kuulizwa. Akishaulizwa, kule kuulizwa ndio mtihani. Akifanikiwa, akijibu sawa sawa, hiyo ndio maana ya kauli thabit, na ataneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Na zimekuja ahadithi nyingine kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi lqubur hakika si vingine nimeletewa wahi kwangu mimi kwamba mtafitiniwa katika makaburi mithla au qariba min fitnati lmasihi dajjal mfano au karibu na fitna ya masihi dajjal fitna ya kaburini ni mfano wa fitna ya masihi dajjal au inafanana ni karibu inakaribiana na fitna ya masihi dajjal kuonyesha kwamba kuna ukubwa katika fitna ya masihi dajjal si fitna ndogo lakini pia kuna kuthibitishwa kuwepo kwa fitna katika kabri kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha kuambia watu ista'idhu بالله min fitnati alqabr takeni hifadha kwa Allah تبارك wa taala awakinge na adhabu ya qabr ndio maana tukafundishwa katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiswali kwenye tashahud alakhir akhir alakhir alikuwa akimwomba Allah tabarak wa taala أنكرنا فتنة يا قبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الله ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وإلى هنا لا نشهد وقوم بكنا فتنة يا مسيح بفتنة يا قبر نكون عذاب يا قبر طيب سؤال أمال تفكيوت لفهامه je fitnatul qabr ni hasa kwa umma huu au kwa umati zote baadhi wanaochuoni wanasema fitnatul qabr ni kwa ajili eh, ni kwa watu wote isipokuwa wamekhalifu baadhi ya wanaochuoni wakasema ni kwa ummati huu peke yao hakuna dalili juu ya tunazungumzia fitnatul qabr eh? na kuna watu hawatafitiniwa kwenye kabri zao hawataulizwa hawatapewa mtihani wa kuulizwa miongoni mwa hao ni al-anbiya alayhi salatu wassalam manabii hawatapatwa na fitnatul qabr na wengine ni ashuhada waliokufa hali ya kuwa ni mashahidi shahidu al-ma'araka nakusudiwa hataulizwa kwenye kabri yake kwa hadithi aliyoipokea alimamu nasai rahimahu nasai ta'ala katika sunan yake ambayo ni al hadithi nambari 2053 kwenye kitabu al-Jalaiz babu shahid hadithi amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ah, mtu mmoja alimuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sema ya rasulullah baba lilmu'minin ni ipi hali ya waumini yuftanuna fi quburihim illa ash-shuhada' watafitiliwa kwenye makaburi yao isipokuwa mashahidi qal kafaa bibariqati siyufi ala ra'sihi fitna aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini waumini wataadhibiwa katika makaburi yao au watafitiliwa katika makaburi yao illa mashahidi akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafaa bibariqati siyufi ala ra'sihi fitna imetosha kule kumeremeta kwa panga katika vichwa vyao kuwa ni fitna ule kumeremeta kwa upanga ulikopita juu ya kichwa chake umetosheleza kuwa huli mtihani ndio fitna hili ni kundi la pili la shuhada kundi la tatu ni almurabitun man mata murabitan fi sabilillah ni yule aliyekufa hali ya kuwa yuko kulinda mipaka kwa ajili ya mwenye kujifunga kukaa ribat kwa ajili ya sabilillah kama ilivyokuja katika hadithi ya Salman anasema limemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema ribatu yawmin wa lailati khairun min siyami shahr kukaa ribatu mchana mmoja na usiku ni bora kuliko kufunga mwezi wa qiyamu khairu min shahri wa qiyami ni bora kuliko kufunga mwezi mzima na kisimamo chake wa ibata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu na akifa itampitikia itaendelea amali yake ambayo alikuwa akiifanya wa ujri alayhi rizquhu na itapitishwa juu yake riziki yake وأبدا من الفتنة لا تسلبيك على فتنة هو أبدا الفتان أتسلبيش على الفتان الحديث عند مسلم كن لنه لمن مات يوم الجمعة هذا كيف يكون الجمعة au lailataha au lailata aljumaa usiku wa kuamkia ijumaa au mchana wake hata ulizwa kwenye kabri yake kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala wallahu dhul fadli alazim walimtufa kwa khiari yake sasa nitakufa siku fulani hii ni fadhila tu ya Allah tabaraka wa taala humpa mtakaye asema mtume sallallahu alaihi wasallam ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر هكونا بإسلام يوتا تكيكو فسيك الجمعة أو كان وسيك الجمعة كان والجمعة أو سيك الجمعة اسمه الله تبكيك عذاب القبر كذلك من لا تكليف عليه الصغير والمجنون يقول أبا يهانا تكليف وتعلم hajakalifiwa na sheria kama mtoto mdogo au bwana wazima hakuna fitnatul qabr tusema fitnatul qabr kwamba hataulizwa haya ni masala masala nyingine ni adhabu al-qabr katika fitnatul qabr kuna mambo mengi kama masala ya malaika unaokuja kuuliza na mengineyo sasa adhabu al-qabr wa la'ibu haya ni masala ambayo pia vile vile ila umuhimu kuyajua kwa sababu sote tunaelekea kwenye kabla hakuna atakayebakia ila atakwenda katika kabla na wale ambao hawatazikwa ima kwa sababu wameliwa na wanyama au wameugua moto mpaka wakawa majivu au wameghariki kwenye bahari na vinginevyo wote zitapita juu yao huku za walioko makaburini hakuna kwamba huyu kakwepa kwa sababu hakuzikwa amewekwa kwenye sanduku miaka leo na miaka rudi au ametoa madawa adhabu ya kabri itamfikia pale aliko hili takiwa lifahamike mtu asija kaona kwamba sasa itakuwaje ikiwa mtu amekufa kwa kuchomwa moto ameugua na majivu yake pengine ilipotea ilipotea kwenu si kwa Allah tabaraka wa taala dalili zilizokuja kuelezea jambo hili vile vile ni mutawatir kwamba adhabu ya kabri iko na neema zake zipo na katika waliothibitisha kwamba jambo hili limekuja kupata watu dalili zake ni alimamu Ibn katika majmuu al-fatawa kadhalika Ibn Qayyim Ibn Rajab na wengineo na miongoni mwa dalili zinazotumika ni kauli yake Taala aliposema wahaqa bi ali fir'auna su'ul adhab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا moto utadhihirishwa kwa أسبوه asubuhi asubuhi na jioni wanapitishwa moto tu huduma wa Aisha kisha akasema wa yawma taqumu saa na siku kitakaposimama kiyama kwa haya mambo yatotokea kabla ya kusimama kiyama katika maisha ya barzakh wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadda al'adhab na siku itakaposimama kiyama waingizeni wataambiwa waingizeni wafuasi wa Firauni katika adhabu iliyokali zaidi hapo ali Firaun wala atba'u Firaun kwa hiyo watakuwa wale wote waliokuwa na vitendo vya kifirauni makufari wa aina zote kuna moja walikuwa katika zama za Firauni au walikuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wote walihesabika bi alu fir'aun waingizeni katika adhabu ngumu al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ameitaja aya hii kwamba ni aslu kabiru fi istidlali ahli sunnati ala adhabi lbarsakhi fi lqubur ni asli kubwa katika kutolea dalili ahli sunnati wal juu ya adhabu ya barzakh katika makaburi haya ameyataja kwenye tafsiri yake alipokuwa akiitaja aya hii na wajhu istishhadi wanasema anna ardhahum ala an-nari wa ashiya yakunu qabla an taqum as-saa kule kudhihirishwa kwao kwenye moto asubuhi na jioni kutakuwa kabla ya kusimama kiyama kabla ya kusimama kiyama kwa hiyo haya ni masala itakuwa katika barzakh kadhalika walitumia aya walau tara idh fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhab al hud bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al غير wa kuntum an ayatihi تستكبرون walau tara na lau ungeliwaona ungeona idhi dhalimuna fi dhamarati lmauti wakati madhalimu watakapokuwa katika katika kileo katika kinywaji cha mauti au katika kipindi cha mauti wamefunikwa na mauti au katika ghamra wanapapatika wanaweweseka kwa sababu ya mauti walmalaikatu basitu aidihim na hali ya kuwa malaika ni wenye kuikunjua mikono yao yani wanawapiga akhriju anfusakum wanawaambia zitoeni nafsi zenu toeni nafsi zenu wenyewe alyauma afu wanawaambia hivi leo tujizauna adhaba alhud mtalipwa adhabu ya udhalili leo kuonyesha kwamba ni adhabu baada ya kifo mtalipwa adhabu ya udhalili bima kuntum taquluna ala allahi ghaira alhaq kwa vile mlivyokuwa mkimsemea allah yasiyokuwa haki wa kuntum an ayatihi tastakbirun na mlikuwa aya zake mkizifanyia kiburi kitakabbar kadhalika ushahidi wa kwamba wanakuwa wanapigwa na wanaadhibiwa wakati wa kufa na hiyo ndio mwanzo wa safari ya kwenda katika barzakh ni pale iliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa law tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika lao ungeliona wakati wanapowafisha wale ambao wamekufuru malaika malaika wanapowatoa roho yadhribuna ujuhahum wa adbarahum wanawapiga nyuso zao na migongo yao wadhuku adhab alhariq na wataambiwa ujeni adhabu ya kuungua wajhu wa istishhadi katika hili wanasema kwamba khitabu ya malaika kuwasemesha wale wafu ni kwamba imeelekezwa kwamba sasa hivi leo hii mtalipwa lau kama itataakhar mpaka siku ya kiyama basi nisijisihi kusemwa leo kama itakuwa ni malipo baada ya kufufuliwa huko haitasemwa leo mtalipwa lakini kitendo cha kusemwa cha kupigwa wakati wa kufa alafu wanaambiwa leo mtalipwa adhabu ya udhalili ni ushahidi wa kwamba kuna adhabu baada ya kufa kabla ya kufufuliwa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala aliposema sanuadhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim tutawaadhibu wao mara mbili fi dunya wa fi barzakh duniani na barzakh kisha watarejeshwa kwenye adhabu kubwa kwenye siku ya kiyama wewe wajibu dalala katika jambo hilo na haya ndio ambayo ameeleza Ibn Abbas قتاده مجاهد حسن ابن جريج يدعو اختياري الامام الطبري رحمه الله جميعا ويهود شهيدي وكونيشه كبعذاب يا قبر ايكو قلت في القران ده ادله كتابه السنه لحديث ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه على سيما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anasema alitoka mtume sallallahu alayhi wasallama وقد وجبت الشمس aliyakuwa limetua jua akasikia sauti faqala yahud tu'adhabu fi quburiha sema hawa ni mayahudi wanaadhibiwa kwenye makaburi yao hadithi amepokea Bukhari na Muslim al-Bukhari ni hadithi nambari elfu moja na mia tatu na tisa na Muslim ni hadithi nambari elfu mbili mia nane na sitini tisa hadithi ya pili ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba lau msingezikana lau kama sio kuzikana basi ningemuomba Allah tabaraka wa taala awasikizishe adhabu ya kabri حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند مسلم يقول حديث ابو سعيد الخدري كما هي كذلك نبي صلى الله عليه واله وسلم يبسكيك او يبوكيه كتبه كواكي يسمى لولا خشيتي لولا خوفي عليكم من موتكم من شده ما تسمعون لدعوت الله ان يسمعكم اياه lau sio hofu yangu juu yenu si kuchelewa kwangu juu yenu kifo chenu kutokana na ukali wa yale mtakayoyasikia basi tungemuomba Allah tabaraka wa taala wasikizishe lakini mkisikia ni mtakufa alafu pia mkisikia kuna ihada kwa ahli wa bayiti yani watu wajua kwamba huyu baba yako huyu aadhibiwa watoto wasikie atalie eh eh wabadhibiwa kwenye kaburi yake ah, babake fulani hii ni ehana kwa watu maiti napigiwa muminuni na kuyatia kuatibua maisha yao watakuwa hawana raha mji mzima ni makelele watu waadhibiwa tu kwenye makaburi yao lakini pia ingepotea imani ya ghaibu watu wangejua kuna adhabu sasa imefichwa ili watu waendelee kuwa katika mtihani mzito utajiepusha au la طيب كذلك دعاء مكتوب صلى الله عليه واله وسلم الله اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال hizi zote zazungumzia عذاب lakini pia zimekuja ahadithi zinazozungumzia hiba kwa waumini حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق أن يأكل ويرعل معناك في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسده يوم القيامة روح يا مؤمن itakuwa ni ndege anayekula katika miti ya jahan, katika miti ya janna miti ya peponi itakuwa anakula hapa anakula hapa anakula hapa roho yake inakuwa kama katika sura ya ndege anatanaa mpaka atakapoirudisha Allah tabaraka wa taala katika kiwiliwili chake siku ya kiyama الحديث أخرجه ابن حبان ومالك والنسائي في المجتبى وابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله تعالى suala nyingine je adhabu ya kabri ni kwa roho tu au roho na kiwiliwili ni roho tu au kiwiliwili tu au roho na kiwiliwili kauli ya sawabu ya ahli sunnah wal jamaa adhabu ya kabri ni kwa roho na kiwiliwili lakini wako waliosema adhabu hii itahusiana na roho tu na sio kiwiliwili hii ni kauli ya Ibn na Ibn aljawzi na Ibn Aqil katika moja ya kauli zao moja ya kauli yake ni Aqil lakini kauli marjuh haina dalili ndio maana Sheikh alislam Ibn Taymiyyah akasema wa hadha qawl munkar inda 'ammati ahli sunnah wal jamaa kauli hii munkar mbele ya ahli sunnah wal jamaa wote na kauli inayosema kwamba adhabu itakuwa ni ya kiwiliwili tu kinyume na roho hii ni kauli katika waliosema ni Ibn Jarir al-Tabari na moja kati ya kauli za Ibn Aqil na kauli bin wao wanatoa ushahidi au dalili kwenye ile hadithi ya ya, ya, ya Qalib kisiba cha Badri wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kwamba mabili ya kina Abu Jahli ikatiwe kwenye kisima kile wakatupwa mule wakarudikwa wale washirikina kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwasemesha akamwita mmoja baada ya mwingine ya fulani ibna fulani wa ya fulani ibna fulani ayasurukum annakum ata'tum Allah wa rasula akazungumza maneno kama hayo فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا سيسي تبيا باتا تبيا كوتا يلي أبايو أبي تواهيد مولا ويتو كوني حق جينا جين بكونا كبيا كوتا واهيد مولا كوني حق عمر رضي الله تعالى عنه كما بيمتوب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تكلم بالأجساد لا أرواح لها katika baadhi ya riwaya zimekuja la arwaha fiha vipi unasemesha viwiliwili ambavyo havina roho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake ma antum biasma'a lima aqulu minhu hamkuwa jiji mnasikia zaidi kile mnachokisema kuliko wao mahali pa ushahidi waliotoa hawa wanaosema kwamba adhabu ni kiwiliwili tu pale aliposema Umar unavisemesha viwiliwili ambavyo havina roho kusema sasa hapa hapa ilikuwa ni viwiliwili bila roho lakini dalili yao hii fihi nadhar haikubaliki kwa sababu zimekuja ahadithi nyingi tu zilizo wazi kuonyesha kwamba na roho nayo pia vile vile itapata neema na vile vile nyingine itapata adhabu tayib suala jingine ambalo linataallaq na adhabu ya qabr na laibu. je adhabu ya qabri ni daimun au munqati'un itadumu itaendelea milele mpaka kiyama au itakatika wao katika wanawachuoni waliosema adhabu ya kafir itakuwa ni daima hakuna shaka mpaka kitakaposimama kiyama wa kauli yake taala wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab هذا عاصي عصاة الموحدين wale wenye kufanya maasi katika watu wa tauhid adhabu yao itakatika na kuna sababu nyingi za kukatika kama vile kuombewa dua na jamaa zake mtu ameomba sana akamwambia mzazi wake basi ataondoshewa adhabu na hii ndio baraka ya waladu salih mtu kuwa na watoto wema waliokumbuka kumwombea baba au baba kumwombea dua kwa hii ni moja katika sababu sababu nyingine ni sadaqa sadaqatul jariya mtu ametoa sadaqa basi ikaendelea sadaqa ile ikanufaisha huenda Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake akamuondoshia adhabu ya kabri kadhalika mema mingineyo lakini kama hayakupatikana hayo basi adhabu itaendelea kwake itakuwa istighfar na katika dalili ya kuonyesha kwamba adhabu ya kabri itakuwa kwa istimrar ni hadithi ya Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim hadithi inasema حديث في صحيح البخاري مكوجا بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وعند مسلم فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة بين وقت يلقوا alaiburuta nguo yake kwa sababu ya kiburi mara akadidibizwa katika ardhi basi yeye anadidibia katika ardhi mpaka siku ya kiyama hadithi imekuja hivyo inawezekana mtu akafanywa khasfu ya kudidibizwa ardhini kwa sababu ya kiburi anachokifanya bwana usiburute nguo yako anatakabbar sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khusifa bihi atajibibizwa ardhini fahuwa yatajaljal fi ardi hatta taquma saa takuwa yanajibia tu na ardhini mpaka kiyama kisimama na hii ni adhabu na hiyo ni adhabu ghairu munqati pengine mtu akasema bora tujawahi kuona mtu kama huyo subiri uwe wewe subiri pengine utakuwa wewe usifanya kibri kibri hakifai طيب pia zimekuja hadithi nyingine hadithi ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuyapitia makaburi mawili akasema innahuma la yu'adhaban hakika wao wawili wanaadhibiwa wama yu'adhabani fi kabiri na wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kujichunga nalo hilo jambo halina ukubwa wa hivyo kwamba huwezi kujichunga nalo sio kwamba walilolifanya si dhambi kubwa la ni dhambi kubwa lakini si kubwa la kushindwa kujiepusha nalo kwa maana akasema wama yu'adhabani fi kabiri, wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kulichunga nalo. ama ahaduhuma fakana la yastatiru min albauli, ama mmoja wao alikuwa hajichungi na mkojo, ajikojolea tu kama mbuzi au ng'ombe, hachungi adabu za kukidhi haja wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima ama huyu mwingine alikuwa akienda kufitini achukua maneno huku apeleka huku hata kama ni kweli lakini maneno ya baina ya watu kuyahamisha chukua ya huyu ya huku ayapeleka huku kisha achukua ya huku aleta huku ni kweli lakini maneno ya kufitinisha ya kama ni uongo itakuwa ni buhtu anafanya buhti kama vile katika ghiba mzushi huyo anazusha uongo kwa lengo la kufitirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua jarida ratba kubi biti la mtende binisfaini akalipasua nusu mbili kisha akaikita nusu moja katika kabri hili na nusu nyingine katika kabri hili akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam lima sada'ta hadha kwa nini umefanya hivyo faqala akasema la'allahu an yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa huenda wakafanyiwa takhfifu wao muda wa kuwa hayajakauka ma lam yaybasa anasema ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala faja'ala at-takhfifa muqayyadan bimuddatin bimuddati rutubatiha faqat akajalia kule kukhafifishiwa kwao ni kwa muda ni kwenye kufungwa kwa muda wa ubichi wao ni muda wa ubichi tu si kwamba adhabu itakuwa itaondoka moja kwa moja la maadamu haya hajakauka basi watakhafifishiwa adhabu sio adhabu itaondolewa itafanywa takhfifu na hili ni katika khasaisi za mtume sallallahu alaihi wasallam alijua kwamba hawa wanaadhibiwa ndio akachukua makumbi mawili au kumbi moja bichi akalipasua akakita hapa na akakita hapa kwa hiyo makumbi yale aliyoyakita ni taakiti kuweka muda tu kwamba muda wake muda wa kuwa hayajakauka haya hawa watapata msamaha au watapata takhfif na ndio maana masahaba walimuelewa vizuri mtume sallallahu alaihi wasallam walifahamu kwamba haya ni katika mambo yanayomhusu mtume sallallahu alaihi wasallam walimuelewa hivyo ndio maana ikawa wao hawafanyi kwa masahaba hawakuwa wakifanya kwamba wakizika alafu wakitaa makumi kwenye makaburi ya jamaa zao lile jambo lilikuwa ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo atakayeona kwamba ah si hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata sisi tukiweka makundi yetu ya mijooro pia yatafaa, yatamwondoshea adhabu mayit au atamkhafifishia. Basi ni dalili Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo na imethibiti hivyo na mambo mawili hapa jambo la kwanza amejua kwamba huyu waadhibiwa si dhanna alijua kwamba hawa wawili wanaadhibiwa na sababu ya kuadhibiwa kwao akawaombea dua au akawekea kumbi na akasema au akawekea makumbi mawili ya mtende akayakita pale akasema hawa watafanywa takhfifu muda wa kuwa hajakauka haya makumbi katika ufahamu lazima lazima tufuate ufahamu waliotangulia ufahamu wa masahaba wao hawakuona ya kwamba jambo hili ni kwa yoyote na ndio maana halikupokewa kwamba yoyote ilikuwa anafanya hivyo au wote walikuwa wakifanya hivyo kwa jamaa zao kweli khas kwake sallallahu alaihi wa sallam na haya yameelezwa na wanaochuoni wa Kiislamu masahaba walikuwa wakifanya wao kika alama za mawe watu kishamaliza kuzika ilikuwa alama alaba ya jiwe na hili pia walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya kwa Uthman bin Mad'un alipokufa Uthman bin Mad'un mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka alama ya jiwe ile alama ya jiwe kwa kuwa si khasi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao waliiga wakafanya lakini hii ya kumbi hii kumbi bichi ah, hawakuiga hilo kwa sababu walijua ni katika khasaisi za mtume sallallahu alaihi wasallam wewe kuweka makumbi ya mibokwe au mijooro au miembe ukasema tuweka mashahidi wapanda pale kwenda mti wengine wapata miti miti ya matunda sasa panda mwembe kwenye kaburi ya jamaa yake maana halitakauka tena hilo sasa si mtume ameweka muda mpaka atakapokauka anasema sasa mkanda muembe hapa miaka sabini utaendelea kuwepo tu kwa hiyo hadithi hizi zinaonyesha istimrari ya adhabu lakini baadhi ya wanawachuoni wanasema kabla ya kupuziwa sura kabla ya kupuliziwa parapanda watu wataondoshewa ile adhabu na watalala usingizi yani kwa maana kwamba patapita kimya sasa hakuna adhabu wala naibu wakatoa ushahidi wa aya na nufikha fi suri fa فإذا هم من ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min من hadha eh sasa ni اسمها min مرقدنا wala sakta alafu hadha ma wa'ada rahman wa sadaqa almursalun na likaviviwa suri au parapanda ghafla wao kutoka kwenye makaburi kuelekea kwa mula wao wanakirizika wanakwenda yasilu qalu ya wailana watasema oye ole wetu sisi ole wetu mab'athana min marqadina ni nani aliyetufufua sisi kutoka kwenye kulala kwetu kwenye usingizi wetu hadha ma wa'ada arrahman wataambiwa haya ndio aliyoahidi Allah mwingi wa rehma wa sadaqa almursalun na wamesema kweli mitume falyuadhil muadhin tumalizia nukta nyingine masala haya ni marefu kuna masala masala masala baada ya adhan inshallah tutaendelea kwa sababu ya wakati tutafupisha baadhi ya masaili tutazungumza kwa ufupi ili tuende na wakati masala mengine ambayo ni muhimu kuyajua ni sababu zinazopelekea watu kuadhibiwa kwenye makaburi yao na maadamu sisi Allah tabarak wa taala ametuneemesha bado tuko hai basi tafute njia za kuweza kuziepuka adhabu hizo miongoni mwa sababu zinazopelekea adhabu ya kabri kwanza ni namima namima ni kufitinisha kuchochea uchonganishi mtu akatufitinisha baina ya ndugu na ndugu yake mtu na rafiki yake baina ya mume na mke wake baba na mwanawe jirani na jirani mwenzake wa hakadha akazungumza maneno ya fitina baina yao na kuchunganisha baina yao hata kama ni maneno ya kweli lakini maneno ya kiuchochezi ya kuvunja udugu urafiki na ujamaa ila itakapokuwa maslahi yamepelekea hivyo kwa mfano mtoto amekuwa ana akhlaqi mbovu tabia chafu baba hajui kwa kumfahamisha baba yake ili ajue tabia ya mtoto wake haiambii kwamba ni fitina ni kumsaidia katika kheri na mingineo katika mambo mabaya mabaya ambayo yanatokea baina ya watu baina yao khiana baina yao lakini kama ikiwa si katika mlango huo basi sio sawasawa kupitilisha baina ya watu fulani bwana asema hivi bwana mwenzako yule bwana lakini bwana kufanya hivi bwana hakupendi bwana umemsikia sema kadha fanya kadha wafitilisha baina ya watu hili ni jambo baya kabisa kwa hiyo ni katika mambo yanayosababisha mtu kuadhibiwa kwenye kabri yake kadhalika mtu kutojichunga na haja mtu kutojichunga na haja anapokuwa na haja hasa mkojo haja ndogo. Kuna watu hawajali, tamwaga tu bali popote tu, ashamaliza maziku yake safari. Hakuna taratibu zozote za kuweza kujisitiri kwamba cheche za mkojo zile zisimrudie. Hii kwa wanawake, kwa wanaume. Jambo hili ni katika mambo yanayosababisha adhabu ya kabri. Lazima mtu achukie nadhafa. Leo ni jambo la aibu kimwambia mtu swala la kuswali, akamwambia ah, kwa sababu bwana, sijua bwana mikojo sio. yani yeye anajikudilia kama buzi tu. ile wakati gozi imejaa mikojo. Sasa binadamu wa vipi? Mtu mmoja akili yako timamu, umevaa suti yako, lakini zile zote zimejaa mkojo. Kwa hiyo hizi ni katika sababu zinazopelekea adhabu ya alqabr. Sababu nyingine ni khiana katika mali ya umma na hii wale wanaofanya kazi za umma pia wafahamu khiana katika kazi za umma na mali za watu mali za jamii ukawa wewe wenye kuwa wapora wewe kipata wasaa upiga bado chukua milioni 20 tayari ukimilishia mwenyewe umenusu kiwanja wapi mwenye hizo kuchukua tu ile tu ghululi au watu wapata ghadima katika vita waiba wewe waficha yako hii ni moja katika sababu zinazopelekea adhabu ya kabri na ziko hadithi zimethibiti katika hili kuna mtu aliiba shamla tu kachukua jishuka kaliiba akalificha mahali hali ya kuwa lijagaiwa Mtume llah alaihi wasallam akamthibitishia kwamba huyo atapata adhabu ya kabri kadhalika katika mambo ambayo yanasababisha adhabu ya kabri ni kuiburuta nguo kwa kibri mwanamume akaburuta nguo yake akaiburuza kwa kibri tafsiri ya kibri sio watu wanaichukuliaje lakini mathalan kuna watu leo wanaona kwamba ah siwezi mimi kukata kanzu yangu siwezi kushughuli yangu kama watu fulani bwana angalia na kuwafanya istizayo wale walikuwa kata shughuli zao yani hatosheki kwamba mimi naona kama kuna ikhtilafu baina ya ulama pengine kwa sababu ya shubuhati zilizokuingia akaona kuna ikhtilafu labda baina ya wanawachuoni baina ya hivi na pengine labda lakini yeye si hivyo yeye afanya kiburi sasa takata vipi nguo yangu dini imeona ni hiyo tu ya kukata suruali na kuwabeza wale wengine sasa hii ndio kibri sasa wavaa za kibri na jeuri hii ni moja katika sababu inayopelekea adhabu ya qabri kama ilivyokuja katika hadithi ya Umar iliyotangulia huko nyuma jambo jingine ni alkadhib kidhba ambayo tablughu alafaq ukazua uongo ukaenea katika miji umezua kumzulia mtu fulani ukaenea uongo ule hili pia ni moja katika sababu zinazopelekea adhabu ya qabri jambo jingine hili linahusu watulabu alilm تعلم القرآن والنوم عنه بالليل ni mtu kujifundisha Qur'ani kisha akalala akaacha kuitumia Qur'ani katika wakati wa usiku wa adamu al-amal bihi na kutoifanyia kazi Qur'ani fi nahar Qur'ani waijua vizuri sana ahkamu masha Allah makhari za hurufi zinatoka vizuri kabisa lakini uitumie Qur'ani yako katika usiku huna nasibu yoyote na hizbi yoyote ya usiku kusoma Qur'ani kwa maana kusimama kuswali au kuisoma hiyo Qur'ani hii ni moja katika sababu zinazopelekea adhabu ya kaburi kadhalika kuisoma Qur'ani alafu baadaye ukasahau kabisa ukaachana mambo ya Qur'ani unajua ah nilihifadhi zamani juzu kama 20 hivi ah ndio hivyo sina hata moja sasa hii ni sababu ya kupata adhabu ya kabri moja katika sababu ya kupata adhabu ya kabri ni hii alimamu الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى منكوك توقع ابن هبيرة رحمه الله taala kusema rafdhu al-Qur'an ba'da hifdhihi jinayatun 'azima rafdhu al-Qur'an ba'da hifdhihi jinayatun 'azima kuitupa Qur'ani kuikataa Qur'ani baada ya kuhifadhi ni makosa makubwa sana لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه وسبب huleta dhana ya kwamba yeye amekiona ameona ndani yake kile ambacho kinapelekea kuikataa Qur'an na kuitupa Qur'an hiyo ni sababu ya kupelekea kuadhibiwa anasema amesema al-Hafidh Ibn Hajar haya ameyataja Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia hadithi ya Samura alladhi yabilu al-Qur'an wa yadhrabu ala ra'si sema katika Fathul Bari juzu ya alitaja hii habari al-Hafidh kadhalika sababu ikhtalafa as-salaf fi nisyan al-Qur'an faminhum man ja'ala dhalika min al-kaba'ir wamekhtalifiana wanaochuoni as-salaf kuhusu kuisahau Qur'an kuna katika wao walijalia kuwa ni katika kabairu dhunub na akasema tena walisiyanu al-Qur'an min a'zami al-masa'ib kuisahau Qur'ani ni katika masaibu makubwa kabisa, masaibu yanayompata mtu makubwa kabisa. Kadhalika haya katika yote kwenye Fathul Bari akasema, imepokewa kutoka kwa njia ya Abul Aliya, anasema kunna naudu min a'dhami adh-dhunubi an yata'allama ar-rajulu al-Qur'ana thumma yanamu anhu hatta yansahu tulikuwa tunahesabu katika madhambi makubwa zaidi ni mtu kujifundisha Qur'ani kisha akalala kuiacha Qur'ani mpaka akaisahau waisnaduhu jayyid kadhalika katika njia nyingine kutoka kwa Ibn Sirin kwa isnadi iliyo sahihi walikuwa wanasema kuhusu yule anayesoma Qur'an sema kanu yakrahunahu wa yaquluna fihi qawlan shadida walikuwa wanamchukia sana Allah alikuwa Qur'ani kasahau wanamchukia kwelikweli na wanamwambia maneno makali kweli katika kabair baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwamba ni katika kabair kabair dhunub nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah salam kwa hiyo hizi ni katika sababu zinazopelekea adhabu ya kabri sasa angalia uliingiza katika jambo alafu na wabalaa juu yako sasa mtu mwingine anaweza kusema ah basi mimi sitaki kusoma kabisa ile tatizo jingine ukisoma unatakiwa upatilize ulichosoma hata kama ni juzu tano juzu kumi ulizokuwa nazo basi zilinde zisitoke tu hivi hivi rahisi rahisi kuwa na hizbi maalum katika wakati wa leili wa nahari kabla baada alfajri au kubaila alfajri au kabla an weka utaratibu wa kusoma japokuwa 10 ayat zikariri aya zako zifuatilie usilale kuiacha Qur'an طيب asbabu alwiqaya min adhab alqabr ile jambo la mwisho sababu ya kujikinga na adhabu ya qabr lakini katika sababu pia za adhabu ya qabri ni sairu almaasi babaki ya madhambi mengine katika kabairu dhunub kama aklu riba wazina wasariqa yani yote katika madhambi makubwa yataingia katika sababu za adhabu ya qabr tayib sababu ya au njia ya kujikinga na adhabu ya qabr moja katika njia hizo ni kutenda mambo mema ukithirisha kutenda amali njema waman amila salihan falianfusihim yumhadun qala mujahid fi qabr na wale ambao yoyote atakayetenda wema amali njema basi ni kwa ajili ya nafsi zao wanajiandalizia yani katika makabri yao kadhalika ashahada fi sabilillah mtukufa shahidi katika sabilillah katika moja ya faida aliyeuawa au aliyekufa shahidi katika sabilillah yughfaru lahu fi awwal duf'a atasamehewa yeye katika lile kundi la mwanzo kabisa wayura maq'adahu fi janna na ataonyeshwa makazi yake sehemu yake katika janna wayujaru min adhabi alqabr na ataokolewa atakibwa na adhabu ya qabri wayamanu min alfazai alakbar na atapata amani katika mfadhaiko mkubwa na nyinginezo katika katika sifa nyingi tu wayudhau ala ra'sihi tajul waqar atawekewa kwenye kichwa chake taji kraudi ile taji la, la, la, la, la hishma atavishwa sababu nyingine ya kukingwa na adhabu ya kabri imam mata bidai lbatni atakiwe kufa kwa maradhi ya kuumwa na tumbo ameumwa na tumbo mpaka akafa Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia atamkinga na adhabu ya kabri lakini awe mu'min awe muwahid asi mushrik hivyo mushrik hawezi kupata msaada huu hawezi kupata takhfifu ya adhabu kwa hizi katika asbab kadhalika qira'atu surati tabarak fi kulli layla kuisoma sura ya tabarak katika kila usiku baadhi ya hadithi zimekuja na baadhi wanaochuoni wameshasahihisha kwa shawahid inasema kwa fahia albania sura ya tabarak ni albania ni yenye kumzuia mtu na adhabu ya kabri kabla hujalala ile usiku kaisema tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir haikushindi lakini utajua uko busy na mambo mengi lakini pia ufahamu kwamba kuna siku utakufa na utahitaji kusalimishwa na adhabu ya qabr tayib jambo jingine katika vitu vyenye kuzuia adhabu ya qabr likathratu listi'adati min adhabi lqabri ni wingi wa kuomba hifadhi kukigwa na adhabu ya qabri watu watakiwa wakithirishe kuomba ah, Allah subhanahu wa ta'ala awakingi na adhabu ya qabri katika swala na nje ya swala kukithirisha hilo maelezo kuhusiana jambo la alqabri maelezo ni mengi sana nimejaribu kuzungumza kwa ikhtisar kutokana na hali na wakati Ah, lakini mambo ni mengi kuyajua haya ni mambo ya msingi kwa hiyo نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والا الخطب عظيم jambo likubwa zaidi kuliko tunavyofikiria na sote tunaelekea kwenye jambo hilo sairuna ila alqubur na watu wanaishi kwenye makaburi kwa muda mrefu lakini Allah tabaraka wa taala kwa hikma yake basi kuna wakati unakwenda haraka haraka kwa walio katika makaburi kiasi ambacho siku ya kufufuliwa watu wakisimama wakiulizwa muda gani mmekaa wanasema labithna yauman au baadha yaum tumekaa siku moja au baadhi ama saa nane yani wakati unakwenda haraka pap kama vile kwa mtu aliyelala kwa unakuwa umelala muda mfupi lakini masaa matano yashapita sasa kufa ni zaidi ya hapa kwa watu watakuwa katika rakda ya katika usingizi kwa kiasi fulani kabla ya nafkha watafufuliwa kwa parapanda wanasema ba'athana min marqadina ni nani aliyotufufua sisi kutoka kwenye usingizi wetu watajua hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursalun haya ndio aliyoahidi Allah mwingi wa rahma na wakayasadikisha mitume almursalun kweli maisha sote yanatuhusu na tunaelekea sababu za kumpata mtu adhabu ya kabri tumezitaja na sababu za kujikinga na adhabu ya kabri tumezitaja na hilo tumelifikisha walilahi alhamdu kwa hiyo kila mmoja ana khiari katika hili kitu kikubwa ni kuomba tawfiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe yawe makaburi yetu bi biraudha min riyadhi aljanna la hufrata min hufari iran wallahu ta'ala a'lam kwa hiyo yote ya maelezo yote yamekuja kwenye maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل na kila aliye hai mwenye akili katika kaburi yake amali itakayoambatana na yeye huko kwenye hiyo kabri na ataulizwa tutaulizwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka